الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منساك سادوة أولا مسلاتي من البركة مسلاتي مغلقة لكي نن cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Alhamis yau sha uku ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 da takwas wanda kuma yake daidai da takwas ga watan shida miladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaihi salam kamar yadda muka saba za mu amsa wasu daga cikin tambayoyinku sannan mu ci gaba da karatu wannan yana tambaya ne game da abin da ya shafi raka gawa zuwa makabarta yaya ake yi yaya ake rakiya tsakanin rakiya da kafa da rakiya da abin hawa to a sunna raka gawa kamar yadda aka sani abu ne mai falala kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya bi jana'iza aka yi mata sallah yana da kira yana da yankin lada mai girma idan kuma ya bi ta har aka binne ta to yana da yankin lada manya guda biyu an tambaye annabi sallallahu alaihi sallama me yake nufi da qirat yace mis qiratani yace mislu jabalaini azimai a wata riwaya القيراط مثل جبل uhud kowane kiradi kowane yankin lada annabi ya ce ya yi girman dutsen Ohudu. saboda haka bin raka gawa wani abu ne wanda yana da lada ba karkani ba mutum aka yi sallah da shi kuma aka kai gawa da shi to yana da yankin wannan ladan guda biyu kun kuma an yi sallah da shi bai raka gawar ba to yana da guda daya to ita raka gawa man da yake akan abin hawa kamar yadda yazo a cikin sunna a cikin hadisin Thauban annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ar-rakibu yasiru khalfa al-janaza wanda yake ma wanda yake kan abin hawa to zai tafi a baya zai bi bayan zai bi bayan jana'izar wato ba zai zama gabanta ba wal mashi yasiru haythu sha'a amma wanda yake tafiya a kafa annabi ya ce tafi inda ya so ya khalfiha aw amamaha aw an yaminiha aw an yasariha ya tafi a bayanta ko a gabanta ko a dama ko a hagu inda ya ga dama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fifita tafiyar raka gawa a kafa sama da ya kawo abin hawa an taba kawo masa abin hawa ya ce a a bashi da aka je aka binne gawar za a dawo sai aka kawo masa abin hawar sai ya hau sai aka tambaye shi da farko an kawo masa bai hau ba amma yanzu da za a koma gida an kawo masa ya hau ya ce saboda mala'iku suna tafiya a ƙasa na gani bai kamata ni ba in hau abin hawa ba saboda haka idan har tafiyar ba ta da nisa to tafiya a ƙafa ta fi lada sama da abin hawa kan abin hawa amma inda nisa kuma wannan wani uzuri ne shi kuma daban ah, sai wanda shi kuma tambaya yake cewa akwai wani masallaci ah, da suke gudanar da ibada a cikinsa amma shugabannin masallacin ba su fahimci sunna ba saboda haka sun sa littafin usulul thalatha amma sun dakatar da su sannan sun saka littafin kitabut tauhid sun dakatar da su to shine yake ganin wai suke ganin za su kawo musu kungiyanci saboda haka suka hana su ci gaba da karatu a masallacin shine yake cewa to za su iya bude masallacin su kusa da wannan domin su samu su ci gaba da gudanar da al'amuransu saboda bambancin akida idan har karatu ne za ku yi ba sai kun buɗe masallaci ba ai ba ce shi karatu lalle sai kun kafa masallacin ku ba idan akwai cikin ku wanda yake da wani falo kuna iya komawa cikin falon su kuna karatu sannan ku ci gaba da sallah a masallacin a hankali har za su gane ba buƙatar sai kun yi naku masallacin kun kuka yi naku masallacin shikenan kun kori kanku kun kun ƙara nisanta kanku da su sauraka ku bi su a hankali za su fahimce ku sauraka za a zama masallacin ya zama duk naku ne ku ne shugabannin masallacin da ƙarshe ah, a matsayin mutumin da a cikin sallah aka kirawo shi da waya sai ya ciro wayar ya kashe ko ya sa ta a silent ko kuma idan aka kira wasu a cikin sallah sai su amsa kirar amma su yi kabbara guda uku to tambayar farko idan aka kirawo mutum wato bai kashe wayarsa ba ya shigo masallaci a farko dai ya kamata duk wanda ya zo sallah ko dai ya bar wayarsa a gida ko kuma a ya sa wayarsa a silent ko ya kashe ta kada ya shigo da wayarsa a buɗe musamman ma wayoyin da suke dauke da kaɗe-kaɗe a zo ana cikin sallah ana cikin karatun alkur'ani kawai ka ji wayar wani ta kama rera waka to kaga wannan bai dace ba na farko dai ka kawo mizmaru shaytan a dakin Allah shi da wannan waƙe-waƙen da kaɗe-kaɗen ka kaga a nan baka kyautata wa dakin Allah ba na biyu za ka kawo tashwishi wato zaka kawo rikitar da masu sallah ka kawo wani abu da zai ja hankalinsu wataƙila shi kansa mai karatun sallah in liman ne watakila wannan sautin ya iya sa shi ya shiga cikin wani yanayi na rikicewa saboda ka kaga duk baka kyauta ba za haka yana da kyau a rika kula da kashe waya lokacin da za a zo sallah ko a sa ta a sailan wasu gurare za ka ga har liƙawa ake a ƙofar masallaci wai ko da ka manta a tuna maka amma saboda mutane saboda taurin kai wani yana ganin meye dalilin da sai ya kashe wayarsa a bar shi kawai haka zai shigo to a gaskiya taimaka maka akai kai kanka sannan kuma kai ma ka taimaki yan uwanka baka shigo da wayarka ka dame su ba idan kuma har haka ta faru mutum ya shigo da wayarsa an bugo masa tana kara ko tana kada kada ko tana wake-wake to ba daidai ba ne kawai ya yi buris ya kyale ta ya ce sai ta yanke a cikin wannan lokaci mutane su shiga cikin wani yanayi na damuwa Saura ka ya kashe ta sa hannunsa aljihu ya ɗauko ta ya kashe ta ko ya sa ta a silent wannan wani abu ne da yake in bai zama wajibi ba to wani abu ne wanda yana da ƙarfi kwarai da gaske saboda motsi a cikin sallah kai wata haraka a cikin sallah wata ba ta da alaka da sallar ta kasu gida-gida su malamai sun kasa ta har wajen gida biyar gwargwadon yadda hukunce-hukuncen shari'a suka karkasu gida biyar akwai motsin da zai zama wajibi akwai wanda zai zama haramun ne akwai wanda zai zama mustahabbi ne akwai wanda zai zama makaruhi ne akwai wanda zai zama mubah wato ya halatta zai iya zama wajibi ne ka yi motsi a cikin sallah ko da ko motsin yana da yawa matukar dai bai yi abinda zai sa ka fita daga yanayin sallah ba ko ka bar alƙibla gaba ɗaya kamar mutumin da yake sallah ya ga wata kunama ko wani miciji ya nufo inda yake kaga anan ba za a ce da shi dole ka ci gaba da sallar ka ba kakka motsa shi ma an bashi wannan umarnin ba zai bi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta mutum ya kashe kunama ko maciji yana sallah saboda idan akwai abin da zaka yi dagawa ka buga masa ka ci gaba da sallar ka kana iya kai matukar dai ba zai sa ka fita daga alqibla ba ko ka fita daga amma dan ka dauki wani abu ka dake shi da shi sannan ka dora akan sallar ka wannan babu babu komai kaga motsi ne zaka yi wata kila dan yawa amma kuma yana da alaka da gyaruwar sallar ka don in ba haka ba sallar ba za ta yi ba waye zai iya sallah miciji na kai kawo gabansa ko kunama tana gittawa gabansa babu wanda zai wannan sallar to kaga da ka rasa sallar gara ka kashe shi ka ci gaba da sallarka ko mutumin da yake sallah ba bai fuskanci alƙibla ba saboda bai san hakikanin inda alƙiblar take ba yana cikin sallah sai aka gaya masa cewa inda kake kallo ba nan da alƙibla ba to anan wajibi ne ya juya ya koma ya fuskanci alƙibla kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke sallah aka zo aka sanar da su cewa an saukar da ayar da take cewa a canza alƙibla daga baitul maqdis ta koma ka'aba nan take suka juya suka koma ka'aba suka ci gaba da sallar su saura kaga wannan motsi ne da zaka yi a cikin sallah wanda ya zama wajibi saboda gyaran sallar yana da alaka da wannan akwai sanda zai iya zama haramun ne idan ya kasance za ka yi wani motsi wato bai yawa ba tare da wata larura ba sannan ba kakkautawa wani yana bata ma sallah sun yi ta wasa a cikin sallah wani abu da wani abu ba kakkautawa ta wannan sallarsa zaɓa ce domin ya rasa tumanina a cikin sallarsa tumanina a cikin sallah wajibi ce akwai sanda motsin zai zama mustahabbi ne yayin da za ka yi wani abin da yake da alaka da gyara sallah ko gyara sahu kamar mutumin da yake cikin sahu sai wani ya fita sai ya dan matsa domin ya cike gibin da aka bari ko sahunsa na gaba wani ya fita ya ƙara takawa domin ya shiga sahun da yake gabansa ya cike wannan gurbi da aka bari kaga wannan yana da alaka da ta kamalar sallah din to wannan babu wannan mustahabbi ne a bi hakan yana da kyau ma a haka ne yakan zama mubah idan ya kasance bai yawa ba kuma ya zanda buƙatar yin sa wato akwai buƙatar da za sa ka yi motsin kuma ba mai yawa ba kamar sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a sallah abdullahi dan abbas ya zo tsaya a hagun sa annabi ya sa hannu ya kamo shi ya jo da shi ta baya ya dawo da shi dama da shi kaga wannan motsi a cikin sallar amma kuma bai yi yawa ba kuma bukata ce ta sa yayi shi to wannan ma ba ba komai a ciki mustahabbi ne kuma a mubahi ne akwai kamar sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla yana dauke da umama jikarsa yar yarsa zainab idan ya tafi ruku'u ya aje ta ko ya tafi sujada ya aje ta in ya dago ya dauke ta wannan shi ma motsi ne a cikin sallah wanda yake mubah to akwai kuma wanda yake makaruhi shine wanda mutum zai yi motsi ba mai yawa ba dan kadan ne kuma sannan ba tare da wani bukata ba ba wani dalili kamar mutum wanda yana sallah yana taba agogonsa yana sallah yana gyaran hularsa yana sallah yana wasa da da sa ko biran sa to kaga wannan ba wata bukata da za ta sashe ya haka idan ya yi sallashi ya yi abin da yake makaruhi a cikin sallarsa idan abin ya yi yawa ba kakkautawa ya yi ta yi to zai kai shiga ɓata sallarsa idan mutum ya yi motsi mai yawa a cikin sallah ba tare da lalura ba ba tare da bukata ba to yakan iya ɓata sallarsa sauraka wanda zai ji karar waya a jihunsa ya fito da ita ya kashe ta wani yana da alaka da kamalar sallah ita kanta saboda haka yin haka in bai zama wajibi to zai zama mustahabbi ne ko zai zama yana da karfi kwarai da gaske amma maganar cewa mutum yayi kabbara uku to wannan idan mutum ya haka ya bata sallarsa yana cikin sallah abu goma masa waya ya daga ya kabbara uku a cikin wayar to ya bata sallarsa kuma ba na jin wanda yake da ilimi ko yaya ne zai yi wannan sai dai wanda yake cikakken jahili Ah, sai wannan kuma da yake tambaya game da cin abincin kirsimeti wasu malaman sun haramta wasu kuma sun halatta to abincin kirsimeti iri biyu ne akwai wanda yake yanka ne an yanka wata dabba saboda wannan ranar akwai kuma abinda ba yanka ba ne kamar kayan marmari ne ko lemo irin na kwalba ko na gwangwani ko alewa idan ya kasance yanka ne to wani haramun ne ka ci don abin da aka yanka domin wannan ranar halamun ne ka ci sauraka ba za ka ci abin da aka yanka naman aka dafa ba ba za ka ci wannan ba ko da kai aka kawo ka yanka don wannan ranar aka kawo maka kajin ka yanka to kada a kawo maka kai da kafa ka ce bai halatta ba amma idan ba wannan bane idan kayan marmari ne ko wani abin da ba yanka shi ake ba to ya halatta ka karba ya tabbata sayyidina ali majusawa a ranar nairus su ne mutanen farisa a wancan lokaci da suke bautar rana wadda ke har yanzu ma ana bautar wuta su suna da bikinsu na shekara-shekara da suke yawon nairus to sun kawo sayid na ali kyauta kuma ya karba aka ce masa sun yi dan nairus ne ya ce eh kullum ma su yi nairus sun su kawo mu zan karba haka nan an tambaye na da aisha radiyallahu ta'ala anha wadda take tambaye ta cewa suna da makota majusa ne sukan kawo musu alwarar idin su ranar bikinsu na maguzanci sukan kawo musu abinci aisha radiyallahu ta'ala anha tace amma ma zubiha lidhalika al-yawm fala ta'kulu wa amma ma kana min ashjari ma kana min al-ashjari fakulu abinda aka yanka shi dan wannan dan wannan rana aka yanka ta dabba ka kuci amma abinda yake kayan marmari ne kayan itatuwa ne kuci haka na abu barzat al-aslami shi ma an tambaye shi game da haka sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa abinda aka kawo na kayan marmari ba kana min fakihatin fakulu abinda duk kayan marmari ne ku ci amma abinda yanka ne ka ku ci wannan sahabbai samu sahabbai da tabi'ai duk sun yi wannan cikin musannaf na ibnu abi shaiba cikin sunan kubra na baihaqi ya kawo wannan شيخ الإسلام ابن تيمية a cikin littafin الصراط المستقيم مخالفة أهل الجهيم mukhalafatu لي في jahim ce babu laifi karbar kyautar su da za su a ranar kyautar karbar su karbar kyautar su a ranar idi babu bambanci tsakaninta da karbar kyautar su ba a ranar idi ba duk ɗaya ne zaka iya karba kamar yadda ya halatta ka karɓi kyautar su ba a ranar idin su ba idan mutum ba musulmi ba ya baka ke maka kyauta halal ne ka karba al-muqawqis shugaban kiftawa a masar ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta mariya da wasu abubuwan da ya haɗo ta da su da kyauta aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karba ya karbi sadakar ma yayi da ita har ta haifa masa dansa Ibrahim saboda haka karbar kyautar su ibnu taymiya yake cewa karbar kyautar ba ta da ba ta tasirantuwa da ranar yadda ya halatta a karba kafin eh, ba a ranar ba haka nan cikin ranar ma za a iya karba amma banda abin da ya kasance a na yanka ne kuma ya yi hujja da waɗannan asar ɗin da muka ambata a cikin littafinsa yadda za a usara ta yana ga su kenan tambayoyin da wata za mu ci gaba da قرأتم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فناداها ولا النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإن kafin mu shiga karatu akwai eh, mutanen central market bauchi central market eh, su rubuto takarda suna kira shugabannin ita wannan kasuwa cewa a yi wa 'yan uwansu 'yan kasuwa wato fadakarwa akan cewa su yi kokari su tausaya wa mutane wajen farashin kayayyaki yadda za su sauƙaƙa wa mutane su ma Allah ya sauƙaƙa musu sannan su ji tsoron Allah wajen wannan babu shakka wannan wani abu ne wanda duk musulmi ya kamata ya ji wannan a ransa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa arrahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama masu tausayi Allah mai tausayi zai tausaya musu Allah ce ku tausaya ma wanda suke ƙasa sai wanda yake sai bai tausaya muku annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi Allah na taimakon bawa matukar bawa zai taimaka wa dan uwansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi wanda duk ya sassautawa wanda yake cikin tsanani to shi ma Allah zai sassauta masa na san ko babu wani musulmi a ko ina a kowane lokaci da baya bukatar sauki daga Allah to kana son ka samu sauki daga Allah to kai ma ka sauƙaƙa wa bayansa in ka sauƙaƙa wa bayansa sai ma Allah zai sauƙaƙa maka muna cikin wani yanayi da ake cikin wani hali na wahala daga labaita da jin jiki saboda ka wanda Allah subhanahu wataala ya bashi wani abu da zai taimaki dan uwansa da shi to kada ya kasa abu wajen taimakawa dan uwansa duk wanda zai yayi wa mu'mini wani bakin ciki ko wata damuwa ta duniya annabi yace shi kuma Allah zai yaye masa ta lahira man yassara wa man farraja an mu'minin kurbatin min kurabi dunya farraja Allahu an kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah aljaza'u min jinsi al'amal irin aikin da kai irin sakamakon da zaka gani Allah yana cewa hal jaza'ul ihsan illa al ihsan ba wani sakamako na kyautayi na kyautatawa sai kyautatawa duk mutumin da zai kyautata ma wani to Allah zai so shi zai shiga cikin masoyan Allah wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ce kyautata Allah yana son masu kyautatawa bil ladina ahsanul husna wa ziyada wanda duk suka kyautata Allah zai ba su sakamako mafi kyau har da ma kare saboda ka duk mutumin da zai zama mai taimako zai zama mai sauƙaƙa wa ƴan uwansa to babu shakka zai samu sauƙi daga Allah subhanahu wataala muna fatan ubangiji subhanahu wataala da kin sa mana tausayi a zukatanmu ya sa mana kaunar juna a cikin zukatanmu su kuma 'yan kasuwa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya yalwata musu arzikinsu ya yalwata musu kasuwancinsu ya sanya musu tausayi a cikin a cikin zukatansu dan su ma Allah subhanahu wata'ala ya tausaya musu muna ci gaba da kissar Maryam alaiha salam aje mun karanta abinda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana da cewa ta ɗauki cikin Isa alaihi salam ta kuma yi nesa da mutanenta lokacin haihuwa lokacin haihuwa ta zo babu wani wanda yake tare da ita da zai taimaka mata ga ciwon naƙuda don haka sai ta je ta jingina ta kama wani kututturen dabino domin ta samu saukin haihuwa kuma ta samu abin da za ta jingina da shi fa ajaaha al-makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ta rika cewa ina ma na mutu gabanin wannan lokaci kafin in samu wannan cikin wa kuntu nasiyan na zama wani abu marar daraja marar kima mansiyan abun bantawa da shi wato ta roki Allah subhanahu wataala take fatan ina ma a ce ina ma a ce ta mutu domin abinda take tunanin za ta gamu da shi na ainihin zargi da tuhuma abinda take tunanin za ta gamu da shi na wulakanci daga mutanenta domin ga irin yadda ake ganin gidansu ga kuma yadda ake ganin ta ita kanta ana ganin gidansu gidan ibada ne gidansu gidan tsoron Allah ne gidansu gidan mutanen kirki ne amma a same ta tayi irin wannan abu ana ganin ta mutumiyar kirki ce ana ganin ta mai bautar Allah ce ta mahaifiyarta ta bayar da ita domin ta zama mai bautar Allah mai hidima a ɗakin Allah ga annabi zakariya shi ne wanda ya rune ta a gurinsa ta taso kuma a ce arin wani abu ya faru ta ta to babu shakka abin zai mata zafi zai mata ciwo kwarai da gaske to wannan damuwar ta sa take fatan ina ma ina ma a ce tintini ta mutu gabanin haka ta faru to shine Allah subhanahu wataala ya ce fanadaha man min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala laki rabbuki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sariya fanadaha min tahtiha sai ya kirawo ta daga karkashinta yana karkashinta Allah tahzani yana mai cewa kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangijinki ya sanya ruwa mai gudana a karkashinki fanadaha min tahtiha akwai kiraar man tahtaha fanadaha man tahtaha akwai fanadaha min tahtiha dukan su qira'at ne qira'o'i ne guda biyu mashhurai mutawatirai idan ka ce fanadaha min tahtiha zai zama shi fi fa'ilin nadaha din zamir ne fanadaha ai huwa min tahtiha ya zama zarf ne in ka ce fanadaha man tahtaha man zai zama mausul ne ismin mausul ne wannan da yake karkashin ta ya kirawo ta to wane ne mai kiran nata to anan malamai suka samu sabani wajen tantance wane ne ya kirawo ta wane ne ya gaya mata cewa la tahzani qad ja'ala laki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wane ne ya gaya mata cewa kada ki bakin ciki Allah ya sanya ruwa mai gudana a karkashin wane ne mai gaya mata wannan maganar to wasu suka ce mala'ika jibrila ne shi ne wanda yake faɗa mata wannan maganar don ya kwantar mata da hankali don ya lallashe ta da sanar da ita cewa ga wata baiwa da ubangiji subhanahu wata'ala zai mata daga cikin waɗanda suka faɗi wannan akwai alkama da zahak da katada cikin malaman tabi'ai suna ganin wannan da yake magana shine jibrilu sun ce a lokacin shi isa salam bai fara magana ba shi bai fara magana ba sai da je da shi wajen mutanenta a nan ne ya yi yayi ya yi magana ainihin ya faɗi abin da za mu karanta nan gaba amma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa shi annabi isa ne da kansa ya kirawo ta anan. ba mala'ika jibrila ba shi ne maganar mafiya yawan malaman tafsiri irin su mujahid irin su sa'id ibn jubair irin su al basri zai abdurrahman ibn zaid eh, abdurrahman ibn zaid ibn aslam da wasu daga cikin malamai da dama sun tafi akan cewa wannan da yayi kiran nata ne dan nata annabi isa alayhi salam shine ya kira wuta. min tatiha lokacin yana ƙasa tun gabanin bayan haihuwarsa tun kabin ta sa hannu ta ɗago shi tana cikin wannan damuwar sai ka ji kawai yana magana yana gaya mata Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya sai ta ji wannan magana daga wajensa suka ce kuma wannan shi ya fi dacewa da siyakin zubin ayoyin domin shi mala'ika jibrilu an gama maganarsa tun yau tun a can baya an shigo maganar cikin annabi isa don allah subhanahu ala ya ce fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiya fahamalathu shi wane ne wannan da ta ɗau cikin nasa shi ne annabi isa Ka kaga maganar jibrilu ita ta ƙare. an zo maganar annabi isa ne don haka a ɗauki lamirin a da shi zuwa ga na kusa shi ya fi daidai akan a ɗauke shi a kai shi zuwa ga na nesa mala'ika jibril magana da aka yi a kansa lokacin da fatamassala la basharan sawiya har zuwa ah, kana ah, ala hatman maqdiya wani maganarsa ta kare a nan sai aka zo aka kawo maganar annabi isa fa hamalatu fantabazat bihi makanan qasiya wannan damirin na fa hamalatu da bihi din yana komawa zuwa ga annabi isa alayhi salam wato dan da yake cikin cikinta to kaga a dauki lamirin a maida zuwa gare shi yafi kusa yafi daidai akan a kai shi zuwa ga wanda yake nesa sannan abu na biyu annabi isa alayhi salam ta yi nuna shi lokacin da mutanenta suke zarginsa fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu قال لقد جئت شيئا haruna يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت ilai lokacin da suke tuhumar ta cewa ya aka yi suka ganta da ɗa bayan kuwa ba su san gidansu da rashin kirki ba sai ta nuna shi to wanda nuna shi da ta ya nuna cewa ya nuna mana cewa ta san yana magana da haka ta san mai magana ne da haka ta hakikance da wannan da haka lokacin da suka zo suna tuhumar ta nuna shi domin cikin maganarsa a lokacin ta nuna ya nuna mata cewa idan har ta zo ana tuhumar ta ta yi shuru ta nuna shi shi zai wanke ta saboda haka tana da wannan in ba haka ba to ya kai ta san yana magana tunda a can baya da mala'ika jibrilu bai ce mata in kin haifa abin da kika haifa ba zai yi magana ba a gaya mata haka ba bari a ce wannan bayanin ne ta yi aiki da shi saboda haka kaga ashe ya yi magana tun lokacin da ta haife shi ta fahimci cewa akwai wani abin ban mamaki tare da shi tunda tun daga haihuwarsa tun daga daukan sa har zuwa haihuwarsa ta ga abubuwan mamaki saboda haka lokacin da zai yi magana za ta fahimci cewa eh lalle maganar ce ba maganar wani shaidani bace saboda haka lokacin da ta je tunda ya gaya mata cewa ta gaya wa mutanen ta cewa ita yanzu ba za ta yi kowa magana ba ma'ana a bar masa shi shi zai kare ta kaga wannan cewa fa asharat ilaihi yana nuna mana cewa shi shine yayi magana da farko har tabbatar da cewa shi mai magana ne to wannan shine abin da ibnu jarir at-tabari alaihi rahmatullahi a cikin tafsirin sayrin jayir cewa wannan shi ya kamata ya zama shine zahiri cewa mai maganar nan shine annabi isa alaihi salam ba mala'ika jibril ba yace qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangijin ki ya sanya ruwa mai gudana a ki sariyan din shi ma malamai sun yi sabani wajen fassara shi wasu ka ce sariyan ana nufin mutum mai daraja wani babban mutum wani mutum mai kyawawan halaye saboda haka kamar sun fassara cewa mala'ika jibrilu ne ko shi annabi isa ne yake cewa qal ja'ala rabbuki tahtaki sariya karkashin nan wannan dai da ya fito daga karkashin ki wani mutum ne babba mai daraja saboda ka as-sariyu rijal shine al-azimu min rijal zul khisal al-hamida mutumin da yake da halaye manya manya suke da halaye masu kyau cikin mazaje ana kiran shi as saboda ka suka ce sariyan ana nufin ana nufin shi annabi isa alayhi salam shine ake gaya mata al-hasan al-basri yake cewa kana wallahi sariya min ar-rijal nabi isa wallahi ya tabbata mutun ne babba mai daraja a cikin mutane wajiha fi dunya wal akhirah kamar yadda Allah ya ce mai daraja ne a duniya da lahira to amma maganar jumhur yawancin malaman tafsiri abinda suka ce sariyan dinnan ana nufin ruwa mai gudana wannan shine abinda aka samu daga sahabban wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fassara cewa sari ana nufin aljadwal annahar sagir ana nufin karamar teku ko karamar korama wani kududdufi wanda ruwa yake taruwa a cikinsa yake gudana a cikinsa ya kirawo ta yace qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangijinki ya sanya ruwa mai gudana a karkashinki alhakim a cikin littafinsa al-mustadrak ya fitar da sanadi zuwa ga albara ibn azib albara ibn azib sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama game da fadar Allah subhanahu wataala kan ja'ala rabbuki tahtaki sarayya yace huwa al-jalwalu an-nahru as-saghir ana nufin wato dan tarki ko wata korama karama ibn abil ja'd ya fita ibn al-ja'd ya fitar da wannan ruwaya a cikin littafin sa inda yace an tambaye al-bara isa alaihi salam ake nufi yace ba isa ake nufi da sariyan ba yace la walakinahu jadwalun fihima dan kududdufi ne wanda yake tattare da ruwa a cikin sa wani arwaito shi har ila yau marfu'i tabarani ya kawo wannan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi game da wannan yace as-sariyu an-nar as-sariyu wasu daga cikin malamai sun inganta wannan Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta wannan a cikin littafinsa a silsila sahiha to kaga idan ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi ya fassara as da cewa annahar ake nufi to kaga babu kuma wata sauran fassara da za a saurara don haka cewa Annabi Isa ake nufi dole a da ita baya a ɗauki wannan as ana nufin ruwa ana nufin korawa shi aka samu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi a muhammad ibn al-abbas al-bazzar ya fitar da shi a cikin hadisin saka mai da ke cikin silsilar sahiha ta hanyar amash daga abi ishaq daga albara ibn azib daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce as-sariyu an-nahar saboda haka yake cewa qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wannan jaririn da yake tare da ita shine annabi isa ke ga mata kada ta yi baƙin ciki kada ta damu kada hankalinta ya tashi qad ja'ala rabbuki tahta sariya ubangiji ya sanya ruwa mai gudana karkashin ta wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati sannan ki girgiza kututturan dabino ki girgiza kututturan dabino wannan da kututturan dabino wannan busasshen wanda ke jikinsa je mun faɗa cewa an kira shi ba ce wa huzzi ilayki bi nakhlati ba aka bi jid'in nakhlati saboda a nuna maka cewa tattire ne wanda ya bushe ba dabino bane wanda yake yaya yace ki girgiza wannan tattiran to sakat alayki rutaban janiya zai zubo miki da dubiyar dabino nunanne wato zaki ga rutab rutab shine dabino wanda yake lubiya an san shi ko jansa kafin ya fara zama tamar kafin ya bushe ya yi baki ne rutab to ki girgiza wannan kututtuli za ki ga wannan bishiya wannan bishiyar dabinan ta zubo miki da rutab wato lubiya ta dabino nan ne sabon zubi wanda bai zama tamur ba wannan tusakat shi ma akwai qira'o'i akwai tusakat akwai tasaqat tasaqat alaiki rutaban janiya akwai tasaqat ba tare da tashdidi ba tasaqat tasaqat ne akai idgamin tadin a cikin sin ya zama tasaqat alayki rutban janiya akwai tasaqat alayki rutban janiya akwai tusaqit ita ce wannan qira'ar akwai yasaqat wato shi wannan juz'in nakhla din duk qira'o'i ne wadanda suke mashhurai mutawatirai to takila wani ya ce matar da take cikin damuwa damuwar da take ciki mutanenta za su fuskance ta su ce su tuhube ta cewa ta zo da ɗa'ina ta samo shi wanda yake cikin wannan damuwa har yana cewa ya laita ni bitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya me ya bukatar sa da ruwa ko dabino wanda yace me alakar bakin cikin da take ciki da kuma a ce za a bata ruwa za a ka mata ruwa za a ka mata dabino to alakar da take cikin wannan ba wai dan suna abinci ko abin sha ba a'a ta yaya za su samu ta yaya za suka samu na farko dai inda ta je haihuwa zai wahala a ce ta je haihuwa kawai ta je gindin kududdufi ta tsuguna tana haihuwa sau haka babu ruwa a gurin babu ruwa a gurin sannan wani busasshen itace ne kututturen itace ne wanda ya bushe babu maganar ya yaya ma to idan aka zo aka ganta a gurin da babu ruwa ga ruwa yana gudana aka ganta a gurin da dabino ne busashe ko kututturar dabino ne ga ta tana cin rubab dabino nan ne sabo haushaka wani mu'ujiza ce da za su nuna musu cewa wannan yaron ba irin wanda suke zato ba ne shi kansa wannan mu'ujiza za ta wanke ta lokacin da zakariya yake shiga wajen ta ya ga abincin da bai taba zaton za a same shi a lokacin ba an na lake za kala tuwa min indillah ba bai zarge ta ba cewa ko wani ne yake kawo mata saboda saboda abincin ko dai babu shi a garin gaba daya amma ga shi a wajenta ko kuma a lokacin da ake samun wannan abin bai yi ba amma ita ga shi a gabanta saraka wannan wani abu ne da zai kawar mata da tuhuma haka nan nan wani abu ne da zai kawar mata da tuhuma ko ba ko za a zo a same ta gurin da ba ruwa a garuwa a zo a same ta karkashin kututturan itacen dabino busashi amma ga ta da rudabi ya zubo tana ci samu shakka wannan zai wanke ta to kaga wannan ita ce abinda za wato abinda zai dauke wato zai sa mata nutsuwa kaga wani abin da ba abin mamaki ya faru zai fitar mata da abin da take ji na bakin ciki sannan kuma a lokacin da ta zo haihuwa dole ta bukaci wani abu za ta bukaci wani abu za ta bukaci abinda za ta kai cikinta za ta bukaci abinda za ta yi amfani da shi na ruwa saboda haka a Allah subhanahu wata'ala ya ya kaddara wannan ruwa ya samu sannan kuma ya kaddara wannan busasshiyar busasshen kututturen dabino ya zubo da 'ya'yansa na nannu aka ce janiyan wato wanda yake da nanni domin rutsa lokacin da yake jikin itacensa kafin ya zube ya zama tamar yana da amfani sosai a jiki bayan yana jera rutsa sa kafin ya zama tamar ya fi amfani sama da in ya zama tamar shi yasa ya zo a cikin sahihain hadisin abdullahi bin ja'far yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-qitha'a bil rutab na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cin gurji da rutab dabinan rutabi a tununan nan dabino sabo ai an san gurji ko ko kwamba suke cewa ko yana cin sa yana cin abin nan shi yasa anas yake son ya ci ya ci gurji saboda bi saboda ya ga manzo Allah yana so yake son ya ci ya ci kabewa saboda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa abinci yana bin inda kabewa take yana tsamata shi ma kawai yaje yana son saboda wannan shi yasa ya tabbata a cikin sunan abi dawud hadisin anas dan malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wa wasallam yana ya kasance yana bude baki da cin ala rutabat yana cin rutab ya bude baki da shi wannan sabon dabino قبل أن يسلك في تسلى فإن لم يكن رطبات فتمرات إن بيسابوا رطب سابا دبينوا رطب تسيتي تمر شيني سيشن دبينوا قوة لكياننا يا بكي فإن لم تكن تمرات شي حسا حسوات من ماء إذن قبابوا دبينا تسيشاروا سيشاروا ابن القيم ابن القيم alaihi rahmatullahi a cikin zarin ma'ad yana faɗan amfanin buɗe baki da dabino ga wanda ya azumi ko ya ci rutab ko ya ci dabino idan ya buɗe baki ko ya sha ruwa ya ce akwai amfani ga lafiyar mutum sosai ci saboda azumi da mutum zai yi kuli al maida yana sa tumbinsa ya zan ba komai a ciki sauraka babu abinci a cikin cikinsa don haka alkabid hanta ba za ta samu abin da za ta aika shi zuwa sauran gaɓoɓinsa bai ji ƙarfin jikinsa ba haka sai ya yaushi sai ya rauni ce to abin da ya fi saurin isa zuwa ga hanta shine abu mai zaƙi yayin da ya ci abu mai zaƙi shi fi saurin isa zuwa ga hanta kuma ya fi soyuwa gare ta ita abin nan ita kanta hantar ya ce musamman ma idan ya kasance rutsab ne musamman ma idan ya kasance rutsab ne to wannan zai sa abinda duk zai zo ya ci daga baya sai ya samu shiga da wurwuri kuma ya samu karbuwa abinan tumbinsa ya karbi wannan abin cikin sauki domin abinda da zai ci wannan na rutsaf din ko zai sha na ruwa din zai kashe hararar da take zafin da yake cikin cikinsa da haka da abinda zai zo na abinci sai ga ya ci shi cikin sauki to shi yasa Allah subhanahu wataala ya sabar mata da wannan abinci wanda yake mai dadi na karamci wanda duk wanda ya gani zai san cewa Allah subhanahu wataala yayi mata wata baiwa ce ta musamman kuma zai tabbatar da cewa eh lalle wannan mata ba matar banza bace tunda har Allah subhanahu wataala ya mata irin wannan karramawar wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan ayar inda Allah ce wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya suka ce wannan yana nuna cewa koda dai arziki Allah subhanahu wataala ya riga ya kasa ya ba kowa Allah ya riga ya rubuta arziki ya ba kowa sai dai Allah subhanahu wataala kuma ya dora wa dan adam ya tashi ya nema kada ya ce tunda Allah ya riga ya rubuta arzikinsa ko bai nema ba arzikin zai zo ya same shi ba haka Allah ya tsara ba ya tsara ya rubuta maka amma ya dora maka alhakin ka tashi ka nemo da kanka dubai maryam alaiha salam dubai yanayin da take ciki mace ce tana cikin naƙuda amma Allah ya ce da ita wa huzzi ilayki bi tashi ki girgiza wannan me za ta girgiza a kututtura da biyu ko namiji lafiyayye ji karfi a ce girgiza kututturan da biyu ai ka san zai ji jiki bare macen da take da rauni saboda ka girgiza wata ba ita ta sa a samu wannan abin ba amma ubangiji subhanahu wataala ya ce ta tashi ta yi koyaya ne zaka ka tashi ka tabu ka koyaya ne ka nema ubangiji subhanahu wataala shi kuma sai ya baka amma ka kwanta ka ce kawai abinda Allah ya kaddara naka ne kawai zai zo ya sami ka duk inda kake wannan ba ba shine tawakkali ba at-tawakkul shine al-akhdhu bil asbab ma al-i'timadi ala Allah subhanahu wata'ala ka riki sababi sannan ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala annabi ya ce aqilha thumma tawakkal lokacin da wani ba kauye yazo da da da taguwarsa zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi in sake ta kawai in dogara ga Allah ko kuma in daure ta ce ka daure ta ka dogara ga Allah to kada ka ce kawai bari ka sake ta ya zo ka dogara ga Allah Allah zai tsare maka ita a ya ce a daure ta sai ka sai ka dogara ga Allah din wannan shine at-tawakkul shine abinda ake nufi da at-tawakkul shi yasa al-allama shantiti alaihi rahmatullah a cikin littafin sa adwaul bayan yake cewa wasu daga cikin malamai karkashin wannan ayar sun fahimci inda Allah yake cewa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati yace sun fahimci cewa anna sa'ya wat tasabbub fi tahsil ar-rizqi amrun ma'murun bihi shar'an tashi ka nemi arzikinka ce malamai sun fahimci cewa wani abu ne da shari'a ta yake umarni da shi ka tashi ka nemi na kanka ka tashi ka zama mai aiki ka zama mai kwazo ka zama mai neman na kanka wa annahu la yunafi tawakkul ala Allah kuma wannan baya cin karo da dogaro ga Allah saboda a baya can an samu waɗanda suka rika ziga cewa in kai za wato in kai kana so ka zama mai cikakken dogaro ga Allah sai ka yanke daga dukkan neman wani abu na rayuwa in aka duba littafin iya Ulumuddin na Al-Ghazali alaihi rahmatullah ya cika babin tawakkuli da irin waɗannan abubuwan wanda kurakurai ne cewa mai cikakken tawakkali shi ne wanda zai tashi ya shiga cikin dawa ya yi tafiyar sati biyu ba zuzuri a hannunsa ta wannan ne mai cikakken tawakkali duk wanda zai aji abincin gobe bai da tawakkali tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana aji abincin shekara ma wannan baya baya kore tawakkali annabi shine shugaban masu tawakkali amma yana aji abinci saboda haka malam yake cewa wannan yana nuna tashi ka nema ka rike sababi wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi a shar'ance kuma baya cin karo da tawakkali ga Allah subhanahu wataala wa hadha amrun kal ma'lum min ad-din bid-darura wannan wani abu ne da ya kamata ma ya zama kowane musulmi ya san wannan ba ma sai an karantar da mutum ba ya kamata mutum ya ji cewa a ransa cewa ai eh, lalle wannan haka ya kamata ya zama shine addini tashi ka nemi naka ba tare da ka dogara da cewa kana zaune za a kawo maka ba yace an al-akhdh bil asbab fi tahsil al-manafi' wa daf' al-madarr fi dunya amrun ma'murun bihi shar'an la yunafi at-tawakkul ala Allah mutum ya tsaya ya rike sababi wajen neman abin da zai amfane shi ko wajen kawar wa kansa abin da zai cuce shi wani wani abu ne da shari'a ta yi umarni da shi kuma ba zai ci karo da tawakkali ga Allah ba li'annal mukallaf ya ta'ata sabab imtisalan li amrillahi ta'ala ma ilmihi wa yaqinihi annahu la yaqau illa ma yasha Allah wuquahu yace ya tashi ya nema Allah ne ya umarni da shi saboda haka umarnin Allah ya bi yayin da ya tashi ya nemi na kansa san tare da cewa yana da yaƙini cewa babu wani abin da zai faru a duniya sai abin da Allah ya ga dama faruwarsa abin da ba naka ba ba za ka same shi ba abin da yake naka ba za ka rasa shi ba to ka ji wannan a ranka amma ka tashi ka nema kada ka ce tun da dai abin da yake naka sai ya sa ka same shi ka zauna baka nema wannan ka saba umarnin Allah subhanahu wataala to yace wanda yake yin wannan fa huwa mutawakkilun ala Allah ne wanda yake dogaro ga Allah Shi ne wanda ya san alimun annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah lahu ya san abinda ya same shi shine abinda Allah ya rubuta masa abinda Allah bai rubuta masa ba ba zai same shi ba alkhairi ne ko sharri ne walau sha Allah takhallafa ta'siru al-asbab am musabbabatiha walau sha Allah takhallafa ta'sir al-musabbabat al-asbab am musabbabatiha la takallaf da Allah ya ga dama tasirin sababi ya zan bai yi aiki ba wannan sababin da ka rike bai aiki wani Allah ya ga dama sai ya zama bai yi aikin ba amma ya ce da kai ka je ka yi. ubangiji su bani ala shi shine kuma yake juya dukkan abu duk wani sababi da ka gani Allah shi yake ba shi iko ya yi aiki kamar yadda muka faɗa to amma ba a hana ka rike sababi ba shi yasa a cikin wannan sura kamar yadda muka ce a surar akwai karantarwa a cikinta na cewa kada ka ɗauka sababi Kullum rike sababin da shi zai sa dole ka samu in ka samu ka ce ba dan kaza ba da baka samu ba inda ma utitu ala ilmin indi kai ta kai ta karuna ka ce ba dan ilimin nan naka ba ba za ka samu ba a'a idan ka samu ka ji Allah ne ya baka Ka yi wa Allah subhanahu ala godiya <coughs> ce abinda yake wa min asrahil adilla yace bafi dalilin da yake nuna mana cewa sababi ko da ya samu in Allah bai ga dama yi aiki ba ba zai yi ba yace fadar Allah subhanahu ala da yace qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yace dabi'ar konewa dabi'ar kuna ta wuta abu ɗaya ce babu wani abu wato kuna iri iri kuna iri ɗaya ce konewar da wuta take wa abu iri ɗaya ne ce yadda aka sa ta a cikin yadda aka kunna wutan nan da kirare da itatuwa ta cinye wannan kiraren ta cinye wannan itatuwan amma annabi ibrahim alayhi salam Allah da ya shigo ciki aka jeho shi cikin ta Allah ya hana ta kuna shi amma kuma gashi a lokaci guda a lokaci guda ta kone itatuwan da aka aka hura ta da ita tunda ai ba haka ta kama ba dole akwai abin da aka saka kaga ashe tasirin yayi amfani akan itatuwa amma bai amfani akan tsokar jikin naman abin nan tsokar jikin Annabi Ibrahim alaihi salam ba saboda haka bata ci shi ba saboda me saboda Allah subhanahu wataala ya dakatar da tasirin nata qul la ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim gashi a lokacin da take cin itatuwa amma kuma ta ki cin Annabi Ibrahim alaihi salam ashe kaga sababi yana yin aiki ne idan Allah subhanahu wataala ya bashi umarni ya aiki domin shine abin nan shine khaliqus samawati wal ard wa annahu yusabbibu ma yasha'u min al musabbibati ala ma yasha'u min al asbab yusabbibu ma yasha'u min al musabbabati ala ma yasha'u min al asbab yana ga yana ga dama abu sababi kaza ya haifar da kaza Allah yake ganin dama wannan wa annahu la ta'thira li shay'in min dhalika illa bi mashi'atihi azza wa jalla kowane abu ka gani yayi tasiri to da yarda Allah ne yayi tasiri ya ce abinda da yake ƙara nuna maka haka ubangiji subhanahu wata'ala yana iya sanya wani abu ya zama sababin wani abu kuma ba su da alaka wataƙila ma alaka su ta kishiyanci ta kishi ce ba alaka ce abin nan ta daidaito ba alaka ce ta kishiyanta juna ce mu duba inda Allah subhanahu wata'ala a kissar banu isra'ila lokacin da aka kashe wani ake ta rigima akan waye kashe shi wannan su ce ne wannan su ce wane ne Allah subhanahu wata'ala ce su yanka saniya in sun yanka saniya su dauki fa qul ladribuhu bi ba'dha ku ciri wani bangare na jikinta ku doke shi kazalika yuhi Allahu al-mauta aka doke shi ya tashi kuma me ya alakar dukan abu matacce da wani abu matacce kuma yayi rai kaga babu wani alaka da kamata in wata kila a ce mai rai ne ya samar da mai rai amma a ce matacce ya tashi da ya ba da rayuwa ga wani matacce to amma haka Allah ya ga dama in ya ga dama zai cewa ya tashi ba tare da wannan ba to amma ubangiji subhanahu wataala sai ya ce su yi wannan suka yi wannan dan ya nuna mu mutane cewa duk abin da Allah ya so ya sa shi sababi zai iya sa shi ya zan sababi ko da ba su da alaka da da al-musabbab to wannan shine abinda ya kamata musulmi ya kudurci sannan abinda zai nuna mana cewa ta'atil asbab la yunafi tawakkul ka rike sababi bai cin karo da kai tawakkali da Allah kissar annabi yaqub da 'ya'yansa lokacin da yake ce musu wa qala ya bunay ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa lokacin da za su tafi masar ya ce ta in kun tafi kada ku shiga za su tafi neman neman dan uwansu Yusuf in ku je Masar kar ku shiga ta kofa daya ku shiga ta kofofi da kar ku shiga ta ganuwa daya ko rabu wasu shiga ta gabas wasu ta yamma wasu ta kudu wasu ta arewa ko rabu ku shiga ta kofofi daban-daban saboda mai saboda yana jiye musu tsoron kamar yadda malamai da yawa suka faɗa cikin malaman salaf yana jiye musu tsoron kambun baka kada a yi musu kambun baka saboda samari ne matasa waɗanda Allah ya musu kyakkyawar kira kyawawa ne sannan ga zarata ga jiki Allah ya ba su mai kyau saboda ka wanda zai gansu a tare a haka a ce ga sunan gida ɗaya suka fito ga kamannin su iri ɗaya ta kila wani ya saki magana su ta zama musu kambun baka to sai ya ce to su rarrabu kada wannan kambun bakan ya same su <coughs> to kaga wannan ta'adar sabab ne ya riƙe sababi domin ya kauce ma wani abin da yake ganin zai iya cutar da shi ko zai iya cutar da 'ya'yansa to amma duk da haka sai ya ce da su me wa ma ughni ankum min allahi min shay'in in al-hukmu illa illa eh, in al-hukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun duk da ya gaya musu cewa ku rarrabu kan ku shiga ta kofa daya sai ya ce da su amma fa fala ne an min Allah shay'a wannan shawara ce da na baku kuma ku rike sababi amma bazan wadatar da ku komai ga wajen Allah ba hukunci gaba ɗaya na Allah ne ni dai na dogara gare shi kaga duk da ya rike sababi amma ya ce alaihi tawakkaltu na dogara ga Allah shi kadai wa alaihi mutawakkiluna ma su dogaro su dogara ga Allah dawaka ku dogara ga Allah ku rike sababi amma kuma ku dogara ga Allah ashe kaga dogaro ga Allah baya sabawa abin da rike sababi shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya ce ta girgiza wannan kututtuli duk da wannan girgizawar data ba wani amfani za ta yi ba ko karfan mutum ne ya kama busasshen itacen dabino yana girgizawa kasa aikin banza yake to amma Allah ce ta yi inda ya ga dama kawai zai iya zo mata da ruwan kamar yadda ya fitar mata da ruwa kan ja'ala rabbuki ta kisariya ya zubo mata da ruwan ba tare da tayi wani abu ba to amma anan sai aka ce ta tashi ta wani abu shi yasa wani yake cewa alam tara annallaha. قال لمريم وهزي إليك الجزع يساقط الرطب ولو شاء أحلى الجزع من غير حزة جنته ولكن كل شيء له سبب yake cewa baka ga Allah cewa yayi da Maryam baki girgiza ku tuttire dabino nan ne zai zubo miki ce da ya ga dama da shi kansa ku ne ma zai sunkuya ya'yan su zo ta tsunko su ba tare da sai ta girgiza shi ba amma walakin kullu shay'in lahu sababu komai yana da sababi saboda haka anan wasu malamai suka ce an baka rutsabi saboda yafi amfani ga mai wacce matar da take naƙuda suke cewa law kana shay'un ahsanu lin nufasa'i min ar-rutabi la at'amahu Allahu Maryam da akwai wani abin da yafi amfani ga mai naƙuda ta ci da Allah ya ba Maryam wannan saka tun da ya zaba mata rudabi suka ce yana nuna cewa tana yana taimakawa ga wacce take mai nakuda in tana cin rudab zai taimaka mata wannan shin tabi'ai arabi ibnu husayn ya faɗi wannan to shine a lokacin tayi hakan Allah ce fa kuli washrabi ki ciki sha wa qarri ainan kuma ki farin ciki a can za mu ga Allah subhanahu wata'ala sai da ya fitar mata da ruwan ce kan ta rabbuki tahtaki sariya sanne ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya amma wajen a ci sai aka ce fakuli sai aka fara kawo cin sannan aka ce aka kawo sha a wajen bayanin abin da sai aka fara kawo ruwa sannan aka kawo abinci amma nan sai aka fara cewa a ci sannan aka ce a sha akwai hikimar da ta sa aka faɗa haka insha Allah karatunmu na gobe za mu tattauna abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh